هذا ما ليس منه فهو رد رواه البخاري ومسلم وفي رواية لمسلم man amila amala man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa raddun hadithi hii katika hadithi ya tano katika kitabu cha al-40 an-nawawiyya mpokea na ummu al-mu'minin ummi abdullah aisha radhiyallahu anha anasema qala rasulullah sallallahu alayhi wasallam yakuwa mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam kasema man ahdatha fi amrina hadha ya kuwa yote ambaye atakuwa mwenye kuzua katika mafunzo yetu haya ma laysa minhu ambayo katika mafunzo yetu haipo ndani yake fa huwa raddun atarudishiwa mwenyewe hadithi hii imepokewa na imamu al-Bukhari na vile vile imamu Muslim wa fi riwayati li Muslimin na vile vile katika riwaya ya Imamu Muslim anasema man amila amalan ya kuwa yeyote ambaye atafanya amali yoyote yeyote ambaye atafanya ibada yoyote laisa alayhi amruna katika hiyo ibada ambayo yeye anayotekeleza haiko katika mafunzo yetu fa huwa raddun atarudishiwa mwenyewe naam hapa Sheikh Ibn Uthaymeen Allah yarhamuhu akisherehesha hadithi hii akasema ya kuwa man amila amalan asema hadhi riwaya amu min riwayati man ahdatha ya kuwa riwaya hii ya man amila amalan riwaya hii na riwaya ya man ahdatha anasema ya kuwa hii man amila ni aam imekusanya zaidi ya man ahdatha wa maana hadhihi riwaya Anasema maana ya riwaya hii anasema Sheikh Allah yarhamuhu anasema anna man amila ayya amalin sawaan kana ibadatan au kana muamalatan au ghairi dhalika laysa alayhi amru Allah wa rasulih fa innahu mardudun alayhi asema kuwa yoyote ambaye atafanya amali atafanya ibada ya aina yoyote au kana muamala ewe yeye ni kwa anafanya muamala au ghairi dhalika au vinginevyo laisa alayhi amrullah katika ile ibada anayofanya au lile jambo analotekeleza ilo jambo haliko katika maamrisho yake Allah subhanahu wa ta'ala na vile vile haiko katika maamrisho yake mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa innahu mardudun alayhi yakuwa atarudishiwa mwenyewe Ndio Sheikh Ibn Uthaymeen akasema kwa maana qawlu sallallahu maana yake kauli yake Mtume sallallahu alayhi wasallam unavyosema fa huwa raddun ay annahu mardudun alayhi hatta wa in sadara an ikhlas asema atakuwa hiyo amali anayotekeleza hiyo basi na mafunzo yake Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam na mafunzo yake Allah subhanahu wa ta'ala hata kama itafanya itatoka katika ikhlas yani afanya kumridhisha Allah subhanahu wa ta'ala فهو مردود عليه أن أرudishiwa وذلك لقول الله تعالى فقول لك الله سبحانه وتعالى فسيما wama umiru illa liya'budu Allah mukhlisina lahu ad-din hunafa ya kuwa wao hawakuamrishwa isipokuwa maabudu Allah subhanahu wa ta'ala mukhlisina lahu ad-din wakiwa na ikhlas katika dini na vile vile kaulu ta'ala vile Allah akasema wa anna hadha sirati mustaqima sema anna hadha asema na hakika hii sirati ndio njia yangu mimi mustaqiman iliyonyooka fattabi'uhu ifuateni bimaana dini ya Allah subhanahu wa ta'ala imekamilika ina dosari hasa wewe fuata vile ambavyo ilivyo usiongeze vile ambavyo Mtume sallallahu alayhi wasallam alivyofundisha fuata vile ilivyo usifanye nini wewe usiongeze yako ndio hapo Allah akasema anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u yako hii ni njia yangu iliyonyoka fattabi'u fateni ndio liqaulihi ta'ala na vile vile Allah akasema wa man yabtaghi ghayra alislam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min alkhasirin yako yote ambaye atachukua dini nyingine isipokuwa dini ya Uislamu falan yuqbala minhu hata ukubali kutoka kwake yeye وهو في al-akhirati min al-khasirin na vile vile kesho akhera atafanya katika wale mfano wale ambao wanaingia katika hasara Raba Sheikh Ibn Uthaymeen Allah yarhamuhu akasema wa hadha al-hadith aslun min usul al-islam دل عليه قوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله شيخ ابن عثيمين الله يرحمه قسمه هذا الحديث akasema na hadithi hii aslun min usuli alislam ni msingi katika misingi ya uislamu hadithi hii ya man ahdath dalla alayhi qawluhu ta'ala imeka wazi kauli yake Allah tabaraka taala wasema wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu ya kuwa hii ni njia yangu iliyonyoka ifattabi'uhu ifuateni ndio ibn Mas'ud radhiyallahu anhu akasema ittabi'u wala tabtadi'u faqad kufitum ittabi'u fateni wala tabtadi'u wala msuzue faqad kufitum mtosholezwa asa dini ile dosari maana usifanye usilete yako yako baki na wewe mwenyewe wala tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili wala msifate njia nyingine hizi nyingi فتفرق بكم عن سبيله mkafanyeni مكام ومكتفوتين كتك انجياك الله تبارك وتعالى نعم نفل ذيلة وقد اتفق العلماء رحمهم الله أن العبادة لا تصح إلا إذا جمعت أمرين أولهما الإخلاص والثاني المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم والمتابعة أخذت من هذا الحديث ومن الآية التي سقناها Sheikh Ibn Uthaymeen Allah yarhamu akasema waqad ittafaqa ulama ya kuwa wanachuoni wamaafikiana wanachuoni wamekuwa pamoja anna wakasema kuwa anna alibadata ya kuwa ibada yoyote la tasihhu illa idha jama'at amrin ya kuwa ibada hizi kuwa sawa mpaka ipatikane katika ibada unayotekeleza mambo mawili awaluhuma jambo la kwanza ibada yako Allah tabaraka wa taala ikubali ni lazima la ibada wewe tukhlisu fi alikhlas ya kuwa ibada unaotekeleza unamridhisha Allah tabaraka wa taala si ya kuwa ibada unaotekeleza unamridhisha mwanadamu kwanza hiyo pili almutaba lirasul sallallahu alaihi wasallam kumfuata mtume sallallahu alaihi wasallam ni lazima ibada yako yote ambayo unaotekeleza unamfuata mtume sala sallam katika mafunzo yake si yako wanafanya ibada unavyotaka la sivyo dini yendi hivyo sala sallam kumfuata mtume sallam alivyofundisha ndo akasema sallu kama raaitumuni usalli ya kuwa salini kama vile ambavyo mlivoniona mimi na sali maana wewe mtume sallam ulivyoswali swali hivyo usiongeze الشيخ ابن عثيمين الله يرحمه كسيمة والمتابعة أخذت من هذا الحديث والمتابعة كفوات أخذت مفانين إمتكوليوة كتكمان ني حديث ومن الآية التي سقناها نا آية أمباو يا مفانين أمكوا ونكتنغوليزا نعم الحديث السادس حديثي يا ستة أنا أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب حديثين حديث يا ستة مفكاج حديث أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنه ما نسيما سمعت رسول صلى الله عليه وسلم يقول يقول ايه alimsikia mtume sallam akisema innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun yakuwa halali iko wazi na vile vile haram iko wazi wa bainahuma umuru mushtabihat na kati hizi mbili kuna mambo ambayo yanaofanana la ya'lamuhunna kathiru minan nas sema kwa watu wengi wajui faman ash shubahat wa ambaye atajiweka mbali kwa vitu ambavyo vinavyofanana faqad istabra lidinihi wa irdhihi amefanya atakuwa yeye amejikinga kwa dini yake na vile vile na heshima yake waman waqa fi shubahat yote ambaye ataingia katika vitu ambavyo vinavyofanana waqa fil haram mfanya mila katika haramu karra'i yar'a hawla alhima ni kana kwamba mchungaji ambaye anayochunga sehemu iliyofanya sehemu iliyochungwa yushiku an yaqa fihi anahofia yeye kufanya nini kuingia ndani ala wa inna likulli malikin hima kila mfalme yeye ana uchungaji wake ala wa inna himallahi maharimu na uchungaji wa Allah subhanahu wa ta'ala kumchunga Allah subhanahu wa ta'ala ni wewe kujiweka mbali na vitu vya haramu ndio hapo mtume sallam akasema ala wa inna fil jasad mudgha kasema kuwa katika mwili kuna kipande cha nyama idha salahat salaha aljasad kullu hicho kipande kifanya nini kiwa sawa hicho kipande mwili mzima unakuwa sawa wa idha fasadat fasada aljasad kullu hicho kipande kifanya nini kikiharibika mwili mzima unafanya nini unaharibika Mtume sallam akafanya nini akataja akasema ala wa hiya alqalb ni moyo maana moyo ukiwa sawa viungo vinafanya nini vinakuwa sawa قوله صلى الله عليه وسلم Sheikh Ibn Uthaymeen Allah yarhamu akasherehesha hadithi akasema kuwa innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun fil hadithi taqsimun lil ahkam ila thalath aqsam katika hadithi hii hukumu zinakuwa mara tatu al ya kwanza halalun bayyinun kullun ya'rifu halali ambayo iko wazi kila mmoja anajua akatoa mfano akasema kathamar kama vile matunda ule maembe machungwa na nasi na kadhalika yaani matunda walbur unga halali kwa wazi walibas ghaira almuharram na nguzo nguo ambayo si haramu kwa sababu nguo asili yake ni haramu asili yake ni halali afwan nguo asili yake ni halali lakini inakuwa haramu pindi utafanya nini utapotekeleza kwa haramu mathalan nguo kizivaa zikapita huko chini sasa nguo inakuwa haramu hiyo kwa sababu inafanya nini imepita katika sehemu ambayo msasala umekataza hasa vazi linakuwa haramu wakati ule lakini vazi asili yake ni nini ni halali pili haramun bayyinun kullu ya'rifu haramu ambayo iko wazi kila mmoja anajua kwa hiyo ni haramu kazina na vile uzinifu wasarika wizi kila mmoja anajua ni haramu washurubu alkhamri kunywa pombe kila mmoja anajua ni haramu wama ashbaha dhalik na chote ambacho kimefanana namna hiyo ambayo inaingia mirana kadhalika kisha ya tatu mushtabahun la ya'rif hal huwa halal au haram la ya'rif hal huwa halal au haram kisha iliyofanana haijulikani halali au ni haram وسبب الاشتباه فيها إما الاشتباه في الدليل أو الاشتباه في, في انطباقه في انطباق هذا الدليل على المسألة فتارة يكون الاشتباه في الحكم وتارة يكون في محل الحكم Masomo ya kwanza awala al-ishtiba fi dalil kufanana katika dalili kwanza pili au al-ishtiba fi intibaq madha ad-dalil ala al-mas'ala ima ni kufanana kwa kuingia katika nini dalili katika mas'ala fataratan yakunu al-ishtiba fi al-hukm inaweza kuwa katika namna nyingine ya kuwa kufanana kule katika ile hukumu inayotolewa pale au hiyo katika ile sehemu ya hukumu na shaka ikawaza akasema al-istibah fi dalil bi an yakuna al-hadith awalan hal sahha an an-nabi sallallahu alayhi am lam yasih kufanana katika dalili na kwa vipi je kwa mtume sallallahu alayhi wasallam hiyo kitu imethubutu ama hajathubutu imesihi ama ikusihi hiyo ni kwanza ثانيا هل هذا هل يدل على هذا الحكم او لا يدل je hiyo inabainisha inaweka wazi hukumu au iweki wazi ile hukumu ndio hapo shara akasema وهذا يقع كثيرا فما أكثر ما يشكل الحديث هل هذا ثبت أم لم يثبت وهل هذا يدل على هذا أو لا يدل أسمى هي إنتكزي سانا فما أكثر ما يشكل الحديث yamekuwa mengi ambayo nafanya ambao yanayofanya nini yanaleta mushkila katika hadithi hal thabat je imethubutu iko katika dini au hamna je imeweka wazi hilo jama ama ilikuweka wazi ndio hapa shaka akasema qaulu sallallahu alaihi wasallam akasema la ya'lamuhunna kathirun minan nas yani hadhihi almushtabihat la ya'lamuhunna kathirun minan nas wa ya'lamuhunna alkathir فكثير لا يعلم وكثير يعلم akasema kuwa hivi ambavyo vinavyofanana hivi la yaalamuhunna kathiru minan nas ya kuwa watu wengi hawajui wayalamuhunna kathir na wengi vile vile wanajua fakathiru la ya'lam wa kathirun ya'lam ya kuwa wengi hawajui na wengi wanajua wala yakul sallallahu alaihi wasallam la ya'lamuhunna aktharun nas tunasala ambao kusema ya kuwa hawajui wengi wa watu walau qala la ya'lamuhunna aktharu an-nas lasara alladhina ya'lamuna qalilan zama kama leo mtasala angesema wengi wa watu wanajua ingekuwa ya kuwa ya'lamuna qalilan wala ambao wanaojua ni wachache idhan fa qawlu sallallahu la ya'lamuhunna kathiru minan nas qawlakum sallallahu alayhi wasallam wanaposema kwa watu wengi hawajui imma liqillati ilmihim ima ni kwa uchache wa elimu kwanza wa imma liqillati fahmihim ima ni uchache wa kufahamu wa imma litaksirihim fil ma'rifa ima wana upungufu wa kujua mambo mangapi hayo matatu imma liqillati alilm imma ni uchache wa elimu wa imma liqillati alfahm amma ni uchache wa kufahamu wa imma litaksirihim fil ma'rifa ama upungufu wa kujua wa qawlu sallam faman ittaqa shubuhat ay tajannaba ulamba atajiweka mbali kwa sema sema ambao inaofanana sema ambao wao unashukiwa kuwa mbali nayo mathalan unajua sehemu fulani watu ulewa usisimame pale watu watakushusha sababu bana au la akhdhi Mbona anasema pale? Sasa utaanza maswali mengi. Ndio Abu akasema wa qawlu sallam faqad istabra ay akhadha albara. Ya unajieka mbali. Wa qawlu sallam lidinihi fima bainahu wa bain Allah. amejikinga amejihifadhi kwa dini yake kati yake yeye na nani na Allah tabaraka wa ta'ala sallam wa irdhihi fima bainahu wa baina nas heshima yake hakuna unajiweka mbali ile heshima yako ibaki kwa sababu mtu akikuona pale lazima anajiuliza mbona yule akhi yuko pale anasema mambo mirai na uzu huko pale mbona uko pale kwa sababu ile sema sehemu mzee amezoea kukuona si sema ambayo leo uko sasa hapa ni heshima yako nafaa uchunge heshima yako sasa faqad istabra li dini wa irdi sasa heshima yako لأن الأمور المشتبه إذا ارتكبها الإنسان صار عرضة للناس يتكلمون في عرضه بقولهم هذا رجل يفعل كذا ويفعل كذا وكذلك فيما بينه وبين الله تعالى أسمى مambo ambayo yanayofanana au sehemu ambao kuna kushukiwa idha takaba al pili mwana adam anapotekeleza swara irdatan linnas itakuwa heshima yake sasa nko watu itakuwa watu hawachoki nao wanamzungumza sabana ana al-akhbana alikuwa msikitini na swali siku hizi ya swali kwa sababu huoni tena sirta irdatan linnas inakuwa wewe sasa wewe umewapa nafasi watu kuingia katika heshima yako wewe kuzungumza hasa bana al-akh siku hizi bana naona wasichana wampiti irudha linnas yatakalamuna fi irdhi nasema hadha rajulun yafalu kadha sema huyu bana anafanya hivi wayafalu kadha na anafanya hivi sasa imekuwa watu mazungumzo ni wewe Mtume sallallahu akasema faman ittaqa shubahat istabra alidinihi wa irdihi ule ambaye ataweka mbali na ambao kuna kushukiwa atakuwa yeye amejihifadhia dini yake na heshima yake wakadhalika fima bainahu wa bain Allah ta'ala vile vile kati yake yeye na Allah subhanahu wa ta'ala baba shaa mtu salama akasema waman waqa'a fi shubahat ay fa'alaha Ibn Uthaymeen akasema ule ambaye ataingia katika sehemu ya shubha sehemu ya kushukiwa akasema aifala yeye akatekeleza kwa sababu huyu ukiwa katika sehemu ya haramu jua kuwa utakuja kuingia siku moja kwa sababu hii nafsi inageuka kidogo kidogo si mara moja shetani kitaka kumgeuza mja yeye haji mara siku moja bali anakuja kila siku anajaribu kidogo kidogo kidogo mpaka anahakikisha amekumaliza akikumaliza sasa hapo unalapumzika lakini kama hajakumaliza bado ataendelea mpaka kisha nini amekumaliza kwanza shara akasema al-awwal anna mumarasat al-mushtabihat haram kutekeleza au kuwa katika sehemu ambayo kuna kushukiwa ni haramu usiende pale usifanye nini usiende pale si kwa mtu anaona sehemu ya kwa munkar inafanyika anaenda pale na kuondoa munkar mgojee ule bana mwata kumnasua ngojee atoke pale kesho mwambie sasa si unaenda pale hawatakubali hawatakubali kauli yako athani ya pili annahu dhari'atun ila alwuqi' fi almuharram ya kuwa huko mbali kuingia katika haramu wewe kwa sababu ukiwa na mtu wa haramu lazima atakwambia bana shekha uonje kidogo umekaa naye kwa sababu eh Mtume sallam akasema almar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil ya kwa mtu eh, yeye katika dini ya rafiki yake angalia unachukua rafiki yako nani eh muangalie je yuko vipi yuko kama wewe je ukimwambia swala atakubali ukimwona kuwa swala ukimwambia akubali si rafiki huyo tafuta mwingine kwa sababu angekuwa ni mzuri angekubali maamrisho yaambia bwana twende na kana kwa na Sheikh subiri dakika kumi, kumi na tano, ishirini ujue huyo bwana na matatizo tena naye ndio naambiwa ya kuangalia ule ambao unaomchukua unatembea naye nani unaikula naye nani unaishi naye nani ndio hapa Sheikh Ibn Uthaymeen Allah yarhamu akasema wa bin nadhr fi al-mithal alladhi darabu sallam yattadih lana ay al-ma'nayn asema na ukiangalia katika mfano ambao Mtume sallam ametupa sisi yattadih lana inatuwekea wazi sisi ay al-ma'nayn katika maana hizo mbili ya kuwa kutekeleza sehemu au kuwa katika sehemu ambayo inaoshukiwa ni haramu usiwe pale kisha pili ya kuwa hii ni sehemu ambayo wewe utaingia katika haramu moja katika masiku walmithal almadhrub mfano ambao mtasalam ametoa karai za mchungaji ay ra'i ibil au albaqara au alghanam mchungaji iwe ni wa mbuzi ama ngamia ama wa ng'ombe yar'a haula alhima ay almakan almahmi yeye anafanya nini anachunga wale mbuzi yake sehemu iliyochungwa iliyowekwa nini iliyowekwa fence imechungwa hiyo sehemu ameweka wanyama pale لانه قد يتخذ مكان يحمى فلا فلا يرعى فيه اما بحق او بغير حق inaweza kama ni akachukua sehemu ambayo yuhma sehemu iliyochungwa fala yur'a fi hiyo sehemu iliyochungwa ichungwe mbuzi ndani yake imma bihaqqin imma kwa sawa ama si kwa sawa warai haula hadhihi alqit'a na huyu mchungaji ambaye anachunga pembezoni hii sehemu ambayo iliyochungwa hii yushiku an yaqa fi ay yaqrubu an yaqa fi anakaribia kufanya nini aingie ndani kwa sababu leo yuko pale karibu siku sikumechungwa lakini anajaribu kufanya nini kuingia ndani lakini anajua kuna fence hapa lakini anajaribu kudunga ingie ndani lianna albahaim ya kuwa wanyama idha ra'at hadhihi al-ard wanyama wakiona ardhi hii almahmia hii ardhi iliyochungwa hii mukhdara hii ardhi hii utakuta na nini ina manyasi ardhi hii ina mimea ambayo mimea yake ni mibichi jakauka mamlua min al-ushbi imejaa nyasi fasawfa tadkhulu hadhihi al-qit'a al-mahmi wanyama tafanini wao wataingia katika hii sehemu iliyochungwa hii kwa sababu wanataka chakula wayasubu man'aha na itakuwa ngumu kuwakataza hawa wanyama kuingia kwa sababu wanaona chakula kiko pale kadhalika almushtabihat na vile vile vitu vinavyofanana idha hama hawlaha alabd fa inahu yas'ubu alayhi yamna nafsa pindi huyu mtu atafanya atapokuwa anajikaribisha katika hiyo sehemu ambayo ina mashukio sehemu ambayo haiko wazi fa inahu yas'ubu alayhi yamna nafsa itakuwa ni uzito kuzuia nafsi yake kuingia kwa sababu amekaribia karibia pale ushaambiwa kwa sehemu ni hatari Unaona kama sigara amekuandikia pale ufutaji wa sigara unafanya nini? Unadhuru afya yako. Ili ni himaya amekupa tayari wewe. Lakini nafanya yeye karibia kisha anaanguka ndani. Lakini ameshakuandikia pale. Ndio hapo sasa akasema idha hama haula al-abd pindi mja atapozingira ile sehemu fa innahu yas'ub alayhi an yamna nafsahu. Itakuwa nafanya anauzi kuzuia nafsi yake lazima atafanya ataingia. وبهذا المثال يقرب أن معنى قول صلى الله عليه وسلم ومن وقع في الشبعات وقع في الحرام أي أوشك أن يقع في الحرام لأن المثال يوضح المعنى أسمكنا قنفنه يقرب معنى قول صلى الله عليه وسلم ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام ay aushaka an yaqa fil haram yakula ambaye ataijikaribisha ile sehemu iliyolindwa hiyo ama sehemu ambayo inaoshukiwa aushaka an yaqa fil haram zakafanya nini inaweza kuwa yeye akaingia katika haramu hii لان المثال يوضح المعنى ya kwa mfano nafanya kama na wazi wa inna likulli malikin hima ayi kullu malikin lahu hima mm. rasulullah alipiga mfano mfalme mm. anasema kila mfalme yeye ana nini ana uchungaji wake mm. kila mfalme ana nini yeye ana kizuizi chake wa nabii sallam la yuridu an yubayyana hukm hima almalik hal huwa halal am haram rasulullah yeye hatakuweka wazi ya kuwa kuchungwa kwa nani kwa mfalme ama uchungaji wa mfalme wake هل halal au muharram je ni halali ama ni haram lianna min alhima ma yakunu halalan kuna uchungaji ambao ni wa halali mtu ameka mtu amchungia mali yake ambao ni halali haina shida wa minnu ma yakunu haraman na kuna uchungaji ambao unakuwa ni haramu ya kumtu anamweka kuchungia haramu falmurad بالحمى في الحديث الواقع والمسألة الحمى على نوعين يكون uchungaji huu katika hadithi ambayo sisi tunazungumzia na huu uchungaji huu una namna mbili al-awwal ya kwanza idha hamahu linafsihi wa bahaimihi fa huwa haram akijichungia yeye nafsi yake yeye mwenyewe na nafsi yake na vile vile wanyama wake fa huwa haramu ni haramu hii akijiwekea kwa hii ni yangu hakuna mwingine na kadhalika fa huwa haramu pili idha hamahu lidawab almuslimin ka ibli sadaqa wa ibli aljihad fa huwa halal ikiwa atafanya atakuwa mwenye kuzilinda zile lidawabil muslimin kwa wanyama wa waislamu kaibili sadaqa kama vile ngamia nini wa sadaqa wa ibli aljihad na vile vile ngamia wa jihad huwa halal ni halal لانه لم يختصه لنفسه ya kujalia na nafsi yake fa rasulullah sallallahu alaihi wasallam mtume sallallahu alaihi wasallam kasema almuslimuna shuraka fi thalath yakuwa waislamu wanashirikiana katika mambo matatu Waislamu na faanini wao wanashirikiana. Jambo la kwanza filkala katika malishi. Eh, Waislamu wanashirikiana. Kwanza, pili walma maji. Ile vile wanar na moto. Waislamu na faanini wao wanashirikiana ndo hapa sallam akasema ala wa inna himallahi maharim ala wa inna himallahi maharib ya kuwa ulinzi wa Allah subhanahu wa ta'ala ni wewe kujieka mbali na haramu ndio ulinzi wa Allah subhanahu wa ta'ala kujieka mbali na haramu ndio ulinzi wake Allah subhanahu wa ta'ala fa iyyaka an taqrabaha kuwa mbali naonya usikaribie ile sehemu sehemu za haramu ukitaka kuwa mbali na haramu usiwe na rafiki wa haramu basi umeepuka rafiki wa haramu ukiwa nao jua haramu utaingia moja kwa moja bila shaka hakuna shaka ndani yake kwa sababu yule rafiki anataka ufanye anachotoka yeye naomba bwana leo tuende hapa kesho tuende pale anakupigia simu asubuhi unajua rafiki alichukua namba yako nakupigia simu uko wapi unatoka asubuhi anakurudisha usiku kama ni rafiki wa khairi kifika wakati wa sala ambaye twende masjidi kama rafiki amwambia inshallah baadaye na nakuharibu hivyo unaona bwana na wengi waislamu walipotea na hivyo ni rafiki anafanya nambara tembea naye فأسمى لأن محارم الله كالأرض المحمية للملك لا يدخلها أحد فأسمى محارم الله ambao Allah tabara ulinzi wake Allah subhanahu wa ta'ala ni kujiweka mbali kwa alichoharamisha kal ardh al mahmiya kana kwamba ardhi iliyofanya nini ardhi iliyo na ulinzi ardhi iliyochungwa eh ya mfalme kwa sababu mfalme siwezi ingia kwa rais rais kumezingirwa pale huwezi ingia kwa rais la yadkhulu ahad hakuna yote anaingia ndio hapa tutasala na mpiga mfano huu qawluhu ala wa inna fil jasad mudghah ya kuwa katika mwili kuna nini kuna kipande cha nyama walmaana ala wa inna fil al linsani mudgha kwa mwili wa mwanadamu kuna kipande cha nyama ay biqadri ma yamdaghu al insani 'inda al-akl vile ambavyo huyu mwanadamu anapotafuna nyama anapokula ha wa hiya miqdari shay'in saghir ni kipande kidogo qawlu sallallahu idha salahat salaha aljasad kullu wa idha fasadat fasada aljasad kullu ala wa hiya ndo akasema hapa Sheikh Ibn famata salaha alqalb salaha aljasad huyu moyo ukiwa sawa mwili unakuwa sawa moyo ukiwa mbovu mwili unafanya nini anakuwa mbovu kwa sababu moyo kuridhia moyo ukiridhia taati llah unakuwa mja wa Allah huu moyo ndio unakubali huu ya kuwa moyo umeridhia umeacha usingizi umeamka umekuja umeswali ni moyo umeridhia huu lakini moyo unapoharibika mwili unafanya nini unaharibika wa idha fasada alqalb fasada aljasad kullu moyo ukiharibika pia mwili unafanya nini unakuwa wenye kuharibika ndo hapa وقد مثل بعض العلماء هذا بالملك anasema baadhi ya wanachuoni wametoa mfano huu na mfalme idha saluha saluhat ra'iyatu sema kwa mfalme akiwa sawa wafuasi wake vile wanafanya nini na kuwa sawa wale raia wake wa idha fasada fasada nasema na akiwa kiharibika kiongozi wanafanya nini wanaharibika lakini nadhara fihi ulama almuhaqqiqun Sasa wanachuoni waliangalia mfano huu wakasema hadha almithal la yastaqim yakun mfano huo uko sawa لأن الملك ربما يأمر ولا يطاع inaweza kuwa mfalme huyu akaamrisha na watu wasikubali akaamrisha na amamrisha lakini watu wasifuate ambia watu msitoke lakini wakatoka إذا أم إذا أمر الجوارح أطاعته ولا بد والقلب إذا أمر الجوارح أطاعته ولا بد sema moyo ukiamrisha viungo unafanya si vinafuata moyo ukiamrisha viungo haina pingamizi viungo vinafanya vinatekeleza sasa sharti ni moyo فهو أبلغ من أن يقول كالملك يأمر الرعية hii inakuwa wazi zaidi kushinda kusema kuwa mfalme anafanya anaamrisha maraia wake fa idha salaha alqalb fala budda an yasluha aljasad humo ukiwa sawa mwili unafanya mwili unakuwa sawa moja kwa moja wa idha fasada alqalb fala budda an yafsada aljasad moyo ukiharibika vile vile mwili unafanya nini unaharibika naam fawaid alhadith faida ambazo tunafaidika katika hadithi hii anna al ashiyaa tanqasimu ila thalath taqsam ya kuwa mambo yanafanya nini yanagawanyika katika vigawanyiko vingapi vitatu cha kwanza halalun bayyin halali iliyo wazi eh? utakuta mtu na mtu anatumia haramu mpaka halali anashindwa kula kula anayekula mirami anakula miraa mpaka meno nafani inakusha sasa unampa chakula cha halali ambao ni mtendo anashinda kula haramu mmemfikisha kwa halali hizi kula sasa halal bayin wa haramun bayin haram iliyo wazi wa mushtaba na zilivyofanana ndio hapa shaka akasema alhalalul bayyin la yulamu ahadun ala fi'lihi halali iliyo wazi hata laumiwa yoyote ambayo atatekeleza ile halali hata laumiwa yoyote ومثله التمتع بما أحل الله من الحبوب والثمار واللباس وغيرها فهذا حلال بين ولا معارض له hasa mfano wake ni wewe kujiburudisha na alichohalalisha Allah subhanahu wa ta'ala min alhububi katika nini katika katika tembe wathimar na matunda walibas na nguo وغيرها na zingine fahadha halalun bayyin ya kweli halali ya wazi wala muaridu lahu haina pingamizi pili alharamu albayyin وهذا yulam كل انسان ala filihi haramu iliyo wazi ya kuwa mtu kila mwanadamu analaumiwa anapotekeleza ile haramu ومثاله شرب الخمر kunywa pombe hakuna mtu ambaye atamwona muislamu anakunywa pombe hata zungumza lazima sababu ana ule bwana analewa bwana lazima hakuna ule mtu ambaye atafunga mdomo wake mkono kunywa pombe na ni muislamu wa aklu almaita na kula wanyama waliokufa pasi na kuchinjwa walkhinzir na vile vile nguruwe ama asba dhalik na vyote ambavyo vimefanana hivyo fahadha hukmuhu dhahirun ma'ruf hukumu yake hii iko wazi na inajulikana hunaka umuru mustabah na mambo ambayo yanafanya وهذه محل الخلاف بين الناس sema hii ni sehemu ya fahani sehemu ambayo kuna utofauti kati ya watu فتجد الناس يختلفون فيها فمنهم من يحرم ومنهم من يحلل asema utakuta tunafanya watu wanatofautiana faminhum katika wao man yuharrim kuna anayeharamisha waminhum man yuhallil kuna anayehalalisha wa minhum man yatawaqaf kuna ambaye anayesimama aharamishi wala halalishi wa minhum man yufassil kuna ule ambaye anayekawazi zaidi mithal almushtaba shaka anatoa mfano iliyofanana kwanza katoa mfano anasema shurbu dukhan vuta sigara kana min almushtaba fi awwal dhuhuri wakati ambao sigara ilivyotoka ilikuwa haijulikani sio ilikuwa haijulikani wakati ilipochomoza lakini تبين alan baada taqaddum atib ili ilifanya nini ilikuwa wazi ikajulikana wakati walifanya uzinduzi wa nini daktari walizindua kuona ah sigara dhuru wa baada an darasa an-nas hala hadha ad-dukhan baada kuwa watu walifanya watu walivyosoma hali ya ule moshi ukiingia katika mapafu je inaweka mapafu yanapokea yanakuwa vipi kuna mapafu yanafanya mapafu yanageuka na kuwa meusi kabisa black ndo akajua nini qatan bi annahu haramu akajua hii ni haramu ndo hapa shaka akasema wala ishkala indana fi dhalik sisi tuna shida kwa hilo وعلى هذا فالدخان عند اول ظهوره كان من الامور المشتبه Asema wakati ambao sigara ilivyotokeza hivi ilikuwa ijulikani, lakini baada ya uzinduzi wa daktari ukafanya ikajulikana, walakin walam walam yakun min al-umur al-bayyina, hiyo katika mambo ambayo yaliyo wazi. Thumma tahaqqaqa tahrimuhu, haramu kafanya haramu kakawa wazi, walman'u minhu, na kukataza watu. Baba Shaka akasema asbabu al-ijtiba arba'a, mambo ambayo yanofanya vitu kufanana au kutojua ukweli ni mambo manne qillatu alilmi uchache wa elimu fa qillatu alilmi tujibu alishtibah mtu kuwa na uchache wa elimu kwa sababu mtu anapomwambia bwana sigara ni haramu atakwambia ni makuru Ambia nini? Makuru. Lakini haramu inadhuru. Lianna wasi al-ilm يعرف أشياء لا لأن واسع العلم يعرف الأشياء ولا ولا يعرف الآخر يقوم تكو نواز العلم ولم تنبعنا نكو نواز العلم ونجوا مامبو نتنين وجوي كيش أبيل قلة الفهم أي ضعف الفهم وفهم مدوبو أو فهم مشاش وذلك بأن يكون صاحب علم واسع كثير ولكنه لا يفهم لم تنفعني لم تنفعني لم تنفعني elimu anafanya elimu ana nyingi wala kila ulafa lakini afahamu chochote ndani fadha tashtabih alayhi atakuwa anafanya atakuwa haelewi ndio mimi katika kisa nilikuta bwana mmoja yeye anasoma sahih bukhari na anakula miraa anasoma sahih bukhari anafanya hadithi mtu sallam na miraa huko anakula hii miraa majani wa Nairobi leta mogoka ya anakula naambia kesi ambaye hada laysa biharam shekhi hapa hapa Nairobi si mbaya huyu ni msomi sasa kwa ni jahil anajua kwa maana huyu yafali shay mutaammidan huyu anafanya maksudi kisha vile vile shekh akasema hapa التقصير في التدبر بأن لا يتعب نفسه في التدبر والبحث ومعرفة المعاني بحجة عدم لزوم ذلك mtu kuwa na upungufu katika kufuatilizia asitaabishe nafsi yake kutafuta kuuliza kujua maana yake na kwa hoja gani nasema bwana asi lazima mtu kutafuta tukiona mtu kama huyu jua yeye atakubaki katika haramu yake tu na kisha vile vile huwa adhamu wa suul qasd bi alla yaqsid al insan alla illa nasada qawluhu faqat ile ambayo ni makusudio mabaya mtu ya makusudi yake anataka kunusuru kauli yake tu ile ambayo katika haramu nafanya nini anayo endelea nayo naam ya tatu katika faida ambazo tunazofaidi katika hadithi hii hikmatullah azza wa jalla fi dhikri mustabahat hatta yatabayyana man kana harisan ala talab alilmi wa man laysa biharis hikma yake Allah subhanahu wa ta'ala katika kutaja hizi vitu vinavyofanana iweke wazi mtu man kana harisan ule ambaye anapupa na bidii kutafuta elimu na ule ambaye hana nini hana pupa kufanya nini kutafuta elimu Naam vile vile katika faida ninayofaika katika hadithi hii husnu ta'lim ta sallam uzuri wake Mtume sallam anapofundisha wadhalik anasema na kwa hivyo bidharbi al-amthila al-mahsusa biha al-maani al tusalam kutoa mifano ambao mifano hiyo inafanya nini inaweka maana ambayo akili na inafanya nini akili inakubali wa hadhihi hiya tariqatu alquran alkarim hiyo ndio njia ya Qur'an ndio Allah anasema tilka alamthal nadribuha linnas wama yaqiluha illa alalimin asema tilka alamthal mifano hiyo nadribuha linnas tunapa watu mifano wama yaqiluha illa alalim na wafahamu mifano hiyo isipokuwa alalimun isipokuwa leo na elimu watafahamu mifano hiyo maana ukisoma Qur'ani sana utakuta haramu utakuwa na umbali utakuta muislamu yeye anako katika haramu ana halali iliyo karibu yake na vile vile katika faida unazofanya katika hadithi hii anna almadara fi salah والفساد على القلب hasa yakuwa mzunguko fi salah mzunguko mtu kuwa mzuri na kuwa mbaya inafanya nini inarudi katika katika moyo moyo ndo mambo yote idha salaha salaha aljasad kullu yakuwa moyo ukiwa sawa mwili mzima unakuwa sawa wa idha fasada fasada aljasad kullu yakuwa moyo ukiharibika basi mwili vitu vizima vilivyo nafanya unaharibika ويتفرغ على هذه الفائده ويتفرع على هذه الفائده انه يجب العنايه بالقلب vilevile katika faida hii inakuja kuwa ana wajibu al-inaya bil-qalb hivyo si tu tuzingatie nini moyo akthar min inaya bi amal jawarih kushina kufanya nini kuzingatia nini amali ya viungo lian al-qalb alayhi madar al-a'mal yakuwa huu moyo huu unafanya nini unazungukwa na nini na amali hizi ibada unazotekeleza والقلب هو الذي يمتحن عليه الانسان يوم القيامه moyo unafanya nini ndio utapatiwa mtihani siku ya kiyama kama qala Allah tabaraka wa taala afala ya'lamu idha bu'thira ma fi al-qubur wa husila ma fi as-sudur afala ya'lam hawajui wa idha bu'thira ma fi al-qubur itapoondolewa kilicho kaburini wa husila ma fi kisha ikapatikana kilicho wapi kilicho vifuani ndo akasema waqala taala innahu ala raj'ihi laqadir ya Allah tabaraka taala kurudisha yeye ana uwezo ndo akasema yawma tubla sarair siku ambayo siri zinafanya nini zinawekwa wazi na vile vile katika hadithi hii Sheikh hapa anasema fi hadithi raddun ala al-usa hadithi hii inawapa kipigo hawa wale ambao wanaofanya maasi alladhina nuhu anil maasi hawa ambao wanapokatazwa maasia qalu wanasema ataqwa hahu ukimkataza maasi anakuambia ataqwa iko moyoni wadharaba ahaduhum ala sadri kisha nafanin anapigia mkono wapi kifuani fastadalla bihaqqin ala batil akafanya nini akawa umefanya kutoa dalili kwa haki lakini kwa batili kwa kwa ile haramu yake alionao lianna alladhi qala kwa sababu yule ambaye aliyesema takwa hao na huwa nabii sallallahu alaihi wasallam alisema kwa takwa ikapo moyoni ni mtume sallallahu alaihi wasallam wa maanao fil hadith na maana katika hadith idha taqa ma ha huna ittaqat aljawarih yakuwa idha taqa ma ha ya kuwa huyu moyo huu utapoogopa sasa nakusudia hivi ya kuwa huu moyo huu utapoogopa ittaqatil jawarih vile vile viungo tafanya viungo vitaogopa lakini hadha yakul lakini huyu anasema huyu asi attaqwa hahun ya kuwa takwa iko moyoni annahu sayasi Allah ya kuwa hili maana ya kuwa hata maasi Allah tabaraka wa taala wattaqwa takunu fil qalbi taqwa inafanya inakuwa wapi moyoni نعم الحديث السابع حديث يا سابع أنا برقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة قلنا لمن يا رسول الله قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم رواه مسلم hadithi mpokana na Ruqayyah Tamim ad-Dari anasema sallam anasema ad-dinu nasiha ya kwa dini hii ni nasaha hii dini ni kunasihiana hii dini ni kukumbushana qulna ya rasulullah qulna liman ya rasulullah nasema kwa hii dini ni ya nani mtume sallam hii nasiha ni ya nani qala kasema lillah hii nasiha kwanza ni ya nani ni Allah tabaraka wa taala kisha pili walikitabihi ni kitabu chake kisha tatu walirasulihi ni mtume wake mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kisha waliaimmati almuslimin ni viongozi wa Uislamu wa ammatihim na vile vile wengi wao Naam anabi Ruqayya ad-dinu nasihah sallam hapa akasema ad din nasiha mithla qul sallam ما الدين إلا النصيحة فإذا كان طرف الجملة معرفتين كان ذلك من باب الحصر نعم سيما الدين نصيحة ما الدين إلا النصيحة يكوى ديني hii hakuna lingine isipokuwa nini isipokuwa nasiha ku nasihiana na vile vile kukumbushana ndio hapa akasema qawlu ad-din yani bidhalika dinul amal yakuwa hii dini ya kuifanyia kazi lianna din yanqasim ila qismayn ya kuwa dini kwa namna mbili iko namna ngapi mbili dinu amalin wa dinu jaza dini ya kufanya kuifanyia kazi na vile vile dini ya kufanya ya kulipwa kwa sababu amali hapa duniani ukifanya kesho akhera unafanya nini unalipwa wa qawlu ta'ala maliki yawmiddin ya kuwa mfalme wa nini mfalme wa siku ya kiyama almuradu bihi dinul jazaa ya dini ni dini ya malipo wa qawluhu ta'ala waraditu lakum alislam dina ya nikaridhia kwa uislamu dini yenu bi dini alamal hapa nafanya nakusudia dini ya kufanyia kazi wa qawluhu wa qawluhu huna ad-din nasiha almurad bihi din alamal hapo sallallahu alayhi wasallam kuwa dini ni kunasihiana anakusudia kuwa almurad bihi دين العمل ni dini ya kufanya kuifanyia kazi wa nasihatu bimaana ikhlas ash-shay nasema laka nini ni mtu kuwa na ikhlas katika jambo وابهم النبي صلى الله عليه وسلم لمن تكون نصيحه من اجل ان يستفهم الصحابه رضوان الله عليهم ذلك na mtume sala sallam kuficha kuwa hii nasiha ni ya kina nani ni ya kwa ajili masahaba fani masahaba wao waulize لأن وقوع الشيء مجملا ثم مفصلا من أسباب رسوخ العلم yakuwa kitu kuja bila ufafanuzi kisha baadaye ikaja ufafanuzi min asbab rusukh alilmi hii ni katika sababu za kubakia elimu na kumakinika kwa elimu lianao idha ata mujmalan tatalla'at an-nufus ila bayan hadha al-mujmal jambo likija bila kufafanuliwa hizi nafsi tafani zitataka kufanya kufafanuliwa zaidi fayati albayan tafani ufafanuzi utakuja والنفس متطلعه الى ذلك متشوقه له nafsi nafsi inafanya inataka kujua na inapupa ijue nini fayarsakh fi dhihn inafanya nini inabaki katika kichwa akthar mimma law jaa albayan min awwal marra tafanini itakuwa ni kubaki zaidi kushira fani ubainifu fani uje mara ya kwanza wa fi baadhi alfadhihi na katika baadhi ya matamko ad-din an-nasiha thalathan yani qalaha thalathan alisema mara tatu ad-din an-nasiha ad-din an-nasiha ad-din an-nasiha sema kwa dini kunasihiana dini kunasihiana mara ngapi mara tatu ndio hapa shekha akasema an-nasihatu lillah tatadhammanu amrayn Nasiha yake Allah subhanahu wa ta'ala inaambatana na mambo mawili. Al-awwal al-ikhlas al-ibadati lahu ya kuwa wewe uwe na ikhlas kwa ibada yake Allah tabaraka wa taala ya kuwa ibada yako wewe unatekeleza kumridhisha Allah tabaraka wa taala wala si mwanadamu kwanza pili ashahadatu lahu bilwahdaniyya fi rububiyyatihi wa uluhiyyatihi wa asma'ihi wa sifatihi kushuhudia kwa Allah tabaraka wa taala yuko peke yake katika uumbaji wake Allah tabaraka wa taala yuko peke yake katika ibada yake Allah tabaraka wa taala yuko peke yake katika majina yake na sifa zake Allah tabaraka wa taala yuko peke yake والنصيحه لكتابه تتضمن امورا vile vile nasiha kwa kitabu chake Allah tabaraka wa taala inaambatana na mambo kadha wa kadha jambo la kwanza adhabu an kuitetea kitabu ya Qur'an بأن يذب الإنسان عنه تحريف المبطلين yakuwa huyu mwanadamu ni aitetee hii Qur'ani vile ambavyo watu wanavyoiharibu aitetee wayubayyin butlan tahrif man harraf vile vile anabainisha wale wafano waliharibu kwanza pili tasdiq khabarihi tasdiqan jamizan jaziman la miryata fi tasdiki yeye akubali asadikishe habari za Qur'ani akubali falau kadhaba khabara min akhbar alkitab lam yakun nasihan law yeye akikadhibisha au akasema urongo katika habari za kitabu hii lam yakun nasihan huyu hajatoa nasaha waman shakka fi na yote ambaye atakuwa na shaka katika kitabu hichi وتردد اكرد نيوما لم يكن ناصحا حتكفاني حتكم يفاني كوني كتوا نسا ثالث يا تاتو امتثال اوامره فيما ورد في كتاب الله من امر فامتثله فان لم تمتثل لم, لم تكن ناصحا له ككبال ما امرش يا قران فيما ورد في كتاب الله اللي يكوجنا القران من امر كتابه ما امرشه famtathala akafanya akaiga fa in lam tamtathil kama hautoiga lam takun nasihan lahu kama utakubali yale maamrisho wewe si si mwenye kutoa nasaha kisha rabi yanne ijtinab maanaha an kujieka mbali kwa quran ilichokataza fa in lam taf'al kama utatekeleza lam takun nasihan lahu wewe si mwenye kutoa nasaha kwa Qur'ani hiyo alkhamis ya tano an tu'mina bi anna ma tadammanahu min alahkam huwa khairul ahkam kuamini ya kwa kilichofanya nini kilicho ndani hukumu yote ambayo katika Qur'ani iko ndani ni katika hukumu zilizo bora wanao la hukm hakuna hukumu ambayo ahsan min ahkam alquran alkarim ambayo ni nzuri kushinda hukumu zake za Qur'an alkarim السادس يا ستة أن تؤمن بأن هذا القرآن كلام الله عز وجل حروف ومعناه kuamini ya kuwa hii Qur'an ni maneno yake Allah tabarak wa taala harfu zake na maana yake takallama bihi haqiqatan Allah tabarak wa taala alizungumza yeye mwenyewe watalaqahu jibril min Allah azza wa Jibril alayhi salamu akafanya akachukua kutoka kwa Allah tabaraka wa taala wa nazala bihi ala qalbi nabi sallallahu alayhi wasallam akashuka nao kwa moyo wake mtume sallallahu alayhi wasallam liyakuna min mundhirin au katika wale ambao wanaonya watu bilisanin arabiy mubin kwa ulimi kwa ulimi wa kiarabu ulio wazi wa nasihatu li rasul sallallahu alayhi wasallam vile vile nasiha kwa mtume sallallahu alayhi wasallam ya kwanza tajrid almutaba'at lah ya kuwa wewe umfuate mtume sallallahu alaihi wasallam wala tattabi'a ghayra usimfuate ile yeye biqawli ta'ala wa qawlaka Allah tabaraka anaposema laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasan laqad kana lakum imekuwa kwenu nyinyi fi rasulillahi kwa mtume sallallahu alaihi wasallam uswatun hasana kigezo kizuri liman kana yarju Allah kwa ambaye anamtaraji Allah tabaraka wa taala واليوم الاخر نسيكو يا مشو وذكر الله kathira vile vile kafanin akamtaja Allah tabaraka wa taala kwa wingi pili al-iman bi annahu rasulullah haqqan kuamini ya kuwa Mtume sala ni mtume wa Allah wa kweli lam yakdhib wa lam yukdhab ya kuwa yeye hakudanganya wala hakudanganyiwa fa huwa rasul sadiqun masduq ya kuwa ni mtume ambaye yeye anasema ukweli na amesadikishwa vile vile athalith ya tatu an tu'mina bikulli ma akhbara bihi min al-akhbar al-madiya wal-hadira wal-mustaqbala kuamini ma akhbara bi kwa alichosema yeye katika habari zilizotangulia na habari zilizoko sasa na habari zile ambazo zitazokuja yanne antamtathila amra ufanini wewe uchukue amri yake ukubali maamrisho yake mtume sala sallam kisha ya tano antajtaniba banahia ni ujieke mbali na makatozo yake mtume sala sallam kisha ya sita antadhubba an shari'atihi ni wewe utetee sheria yake na ufuate ile sheria naam ya saba أن تعتقد أن ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كما جاء عن الله تعالى في لزوم العمل به utikadi ya kuwa chochote ambacho kilichokuja kutoka kwa mtume sala sallam fa huwa kama jaa anillahi taala vile mfano vile ambavyo ilifanyika ilivyokuja kutoka kwa Allah tabaraka wa taala fi luzumi al-amali bihi kufanya nini kuifanyia kazi lianna ma thabata fi sunna fa huwa kalladhi jaa fi al-Qur'an chochote ambacho kilichothubutu katika sunna ni sawa sawa fulani kilichokuja katika nini katika Qur'an قال الله تعالى الله anasema ya ayyuhalladhina amanu atii'u Allah wa atii'u ar-rasul sema enyi mliamini mtiini Allah subhanahu wa ta'ala na vile vile mtii mtu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam na vile vile akasema man ar rasula faqad ata'a Allah yako yote ambaye atamtii mtume sallallahu alaihi wasallam amemtii Allah tabaraka wa ta'ala وقال تعالى الله كسما وما آتاكم الرسول فخذوه ya kuwa yote yote ambayo Mtume aliyekuja nao fanya nini ichukueni wa manahakum anhu fantahu na chochote ambacho Mtume sallam amewakataza acheni athamin ya nane nusratu nabii sallam in kana hayyan famahu wa ila janibi wa in kana mayitan fanusratu sunnatihi sallam wa alihi wa sallam kunusuru Mtume sallam in kana hayyan ikiwa yuko hai famahu wa ila jambihi tunakuwa naye na tunakuwa katika ubavu wake wa in kana mayitan aikum sallam yeye amekufa fanusratu fanusratu uh, fanusratu sunnati sallallahu wa ali fani sisi ni kunusuru mtume sallam na vile vile masahaba wali aimmatil muslimin na vile vile viongozi wa Uislamu aima jamu imam wal imam al qudwa kiongozi anafanya ambaye anayefuatwa tunafanya tunamwiga ay qudwa wa minhu qawlu ibadur rahman waj'alna lilmuttaqina imama ndio tukajalia katika nini katika wachaji Mungu nini imamu naam wa immatul muslimina sinfani minan nas viongozi wa Uislamu wako namna mbili katika watu naam الأول يا كwanza العلماء والمراد بهم العلماء الربانيون الذين ورثوا النبي صلى الله عليه وسلم علما وعبادة وأخلاقا ودعوة فعلماء كنا ناني الربانيون وليزي ونشواني وليزي ولا نولي وات الذين ورثوا النبي صلى الله عليه وسلم ولا أنبوا لمريثهم توم صلى الله عليه وسلم علما كتكيليم وعبادة كنين كتك عبادة وأخلاقا نفل فيل كتكتبية ودعوة نفل كتكتك أولنغانياجي wa haula hum ulul amri haqiqatan hawa ndio wafanyeni hawa ndio wenye kuamrisha kwa kweli lianna haulai yubashiruna al-amma anafanya hawa wanakutana na watu wayubashiruna al-umara vile vile wao wanakutana na na viongozi wa wayubayinuna dini Allah wa yad'una ilayhi wao wanaika wazi dini ya Allah tabaraka wa taala na vile wanafanyeni wao wanakunye kulingania asinfu thani min aimmatil muslimin kitengo cha pili katika viongozi wa Kiislamu al-umara al-munaffidhuna li viongozi ambao wao wanapitisha sheria yake Allah tabaraka wa taala walihadha naqula sana kwa hivyo tunasema al-ulama mubayyinun ya kuwa wanashona fanani wao wanaweka wazi wal umara munaffidhun na viongozi wanafanya wao wanatekeleza yale maamrisho يجب عليهم أن ينفذوا شريعة الله عز وجل في أنفسهم وفي عباد الله inapaswa wafanye wao و watekeleze na wapitishe sheria yake Allah tabarak wa taala katika nafsi zao na vile vile katika waja wake Allah tabaraka wa taala na mwanasihatu lilulama takunu biumur kwa nasihi wanachuoni yanakuwa katika mambo yanaofuatia ya kwanza mahabbatu lazima wanachuoni uwapende mwanzo lianaka idha lam tuhib ahadan fa innaka lan tata'assa bihi kama hutampenda mwanachuoni yoyote uwezi ukamwiga athani ya pili maunatuhum wa musaadatuhum fi bayan alhaq kuwasaidia wao kwa kufanya katika kubainisha ukweli fatunshir kutubahum bilwasail ilamiyya almutanawwi'a التي تختلف في كل زمان ومكان kuwasaidia wao katika kubainisha haki na kueneza vitabu vyao kueneza katika vitabu vyao katika katika social media unaeneza whatsapp na kadhalika alladhi takhtalifu fi kulli zaman na makan namna ile ambayo unafanya ndio tofautiana katika zama na sehemu athalith ya tatu adhab an a'radhihim vile vile kutetea heshima zao wa idha nusiba ila ahad min alulama rabbaniyin shay yustankar fa alayka an tattakhidha hadhihi almarahil vile vile wanaponasibishia maneno ambayo hawakusema lazima ufanye wewe ukemee usio mwenye kubali kwa mwanachuo anafanya nini anasibishia maneno ambayo fanya ambayo hayako hakuyasema ndio hapa shekha anasema kwa ya kwanza anta tathabbata min nisbati ilayhi ithibitishe je haya maneno yamethibiti kwa mwanachuoni huyo kisha ya tatu ya, pi, ya, ya pili المرحله الثانيه ان تتامل هل هذا المحل انتقادي ام لا waangalie je sehemu aliyozungumzwa je ni ya sawa ama si ya sawa inshallah tutakomea hapa باذن تعالى wiki inayofuatia tutaingia katika nasiha lilumara jazakumullahu khair barakallahu fikum subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa Otro.